Джеф Сазерленд. Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 7. Щастя. Люди хочуть бути щасливими. Не в сенсі сонного самовдоволення, як вівці, а в значно більший активний спосіб. Томас Джеферсон серед багато чого іншого вихваляв той вид щастя, який приносить гонитва за чимось. Саме вона, схоже, й робить нас щасливими. Правильне застосування скрам зробить щасливими робітників, клієнтів, менеджерів та акціонерів. Зазвичай у такому порядку. Звісно, справжнє щастя дається нелегко. Якось я зустрів альпініст альпініста, який продав мені світлину верхівки Гімалаїв на заході сонця. Він зробив її невдовзі після того, як сам один досяг піку гори Еверест уже під вечір. Повернувшись до базового табору, до темряви здавалося неможливим. Якби він цього не зробив, то напевно замерз би до смерті. Та світлина дозволяла прийнятися його відчуттями, коли він писав у прощаній записці, що щасливий досягти упіку, навіть попри той факт, що прочитати її можуть над його мертвим тілом. Якщо заговорити з альпіністами про якусь експедицію, вони не будуть довго розповідати про свої враження від вершини. Натомість вам розкажуть про люті морози, болючі мозолі, погану їжу, жахливі умови і незручне спорядження. А ще ви почуєте, що після тріумфу від досягнення вершини зазвичай настає спустошення, якщо тільки смертельна небезпека не заступає його. Вони зробили це, їхня боротьба принесла успіх. Але якщо ви спитаєте їх, коли вони були найщасливішими, то почуєте, що це було в моменти випробувань, максимального напруження м'язів, розуму і духу. Саме тоді вони були найщасливішими і відчували справжню втіху. І саме це вони хочуть знову пережити. Здавалося б, жодна людина при здоровому глузі не схоче добровільно проходити такі жахіття вдвічі, але альпіністи, схоже, не здатні зупинитись, кидаючи виклик піку за піком, шукаючи задоволення в гонитві за наступною вершиною. Цікаво, що в більшості культур такий специфічний тип щастя не винагороджується і не заохочується. Професор Тан е, Бен Шахар викладав найпопулярніший курс Огар Гарвардському університеті позитивна психологія. У своїй книжці Бути щасливішим він пише: нас винагороджують не за насолоду від самої подорожі, а за її успішне завершення. Суспільство винагороджує результати, а не процеси, досягнення, а не шлях до них. Проте наше повсякденне життя складається переважно зі шляху. Ми не досягаємо вершин, не здійснюємо подвигів і не виграємо кубків кожен день. Більшість наших днів наповнені прагненням до наших цілей, якими вони не були. У компанії метою може бути випуск наступного чудового продукту, покращення завдяки йому людського життя чи розв'язання якоїсь проблеми, що турбує світ. Але якщо ми отримуватимемо винагороду лише за результати, а не процеси, нічого доброго для нас із цього не вийде. Коли на початку 80-х я тільки пішов із військової академії у світ бізнесу, мене поставили керувати десятком програмістів, що виглядали доволі нещасними. Їхні проекти завжди запізнювались і вибивали з бюджету, і це коли взагалі щось працює співпрацювало. І з часом їхній настрій став таким негативним, що атмосфера в робочому приміщенні діяла на всі гнітюче. При цьому виробничий процес, який вони використовували, був настільки поганим, що досягти успіху було неможливо. Відтоді я якраз і займаюся розв'язанням такого роду проблем витративши на це 30 років. Важливість щастя по-справжньому вразила мене, коли я створював свою першу скрам команду. Я усвідомив, що маю враховувати не лише інтелектуальний, але й емоційний стан людей. Для бойового винищувача з Вестпойнту це було щось новеньке, бо я звик до ситуації, де все чітко і зрозуміло, але завдяки клінічному та науковому досвіду. І з часом я збагнув, що допомогти людям змінити їхнє життя на краще, треба змінитись самому. У ході того першого скрам проекту я усвідомив, що справжня надзвичайність проростає з утіхи і задоволення. І з першим кроком до успіху є відчуття радості від роботи. Усе це може здаватись трохи дивним, немов я пропоную вам співати релігійних пісень навколо багаття. Ви маєте знати, що на початку моєї кар'єри консультанта стартапів венчурні капіталісти, з якими я працював, вважали мене хіппі і Сан-Франциско. У їхньому світогляді не було місця заохоченню людей. Сьогодні ж я провідний консультант венчурних фірм, і мене часто сприймають як оракул оракула. Коли люди мають складну проблему, вони питають оракула про її розв'язання. Вони не обов'язково очікують, що відповідь матиме сенс. Вони просто випробовують цю пораду, яка на їхній подив майже завжди працює. Ось чому щастя важливе для вашого бізнесу і дає дійсно кращий прогноз прибутку, ніж більшість показників, запропонованих фінансовим директором. У цьому розділі я збираюсь викласти, наскільки важливим є щастя для результатів вашої роботи і як його досягти, виміряти і застосувати. Я подам вам щастя вдасться з прикладної точки зору. Завдяки розробці Scrum я, можливо, став кращим як людина, що зробило щасливішими мене і моїх рідних. Але як бізнесмен і вчений я люблю більш конкретні дані. Щастя це успіх. Результати досліджень говорять про це напрочуд чітко. Щасливі люди просто діють краще вдома, на роботі, в житті. Вони заробляють більше грошей, отримують кращу роботу, закінчують коледж і просто живуть довше. Дивовижно, але факт, майже в усіх сферах вони досягають більшого. Щасливі робітники більше продають, приносять більше прибутків і менше витрат, рідше змінюють місце роботи, старовіші і довше працюють. Або як ідеться у статті 2005-го, де проведено метааналіз аналіз 225 досліджень із понад 275 е, тисяч учасників. Щастя веде до успіху ледь не в кожній сфері нашого життя, зокрема в шлюбі, здоров'ї, товариських стосунках, громадській діяльності, творчості, а особливо в роботі, кар'єрі і бізнесі. Метааналітики показали, що люди, які почуваються щасливими, успішніше проходять співбесіди, вище цінуються начальством, демонструють кращу роботу і продуктивність і стають кращими менеджерами. Але ось що цікаво, інтуїтивно здається, що в перевагах щасливих людей немає нічого дивного. Вони щасливі через свій успіх. Чи не так? Виявляється, не так. У тому самому метааналізі читаємо, дослідження за дослідженням показують, що щастя передує важливим результатам і показникам процвітання. Ось як насправді. Люди не тому щасливі, що успішні, а тому успішні, що щасливі. Щастя це прогностичний показник. Причому продуктивність покращується, якщо люди стають хоча б трошки щасливішими. Не потрібно різко змінювати чиєсь життя, щоб зробити їх щасливішими, принаймні тимчасово. Навіть маленький шматочок щастя веде до помітно кращих результатів. Не треба, щоб люди впадали в стан глибокого щастя, наче в день весілля. Достатньо, щоб вони просто стали трошки щасливішими щасливішими, ніж були до того. Звичайно, чим щасливішими вони стануть, тим більший ефект це матиме. Але я хочу, щоб ви винесли із цього простий меседж. Навіть невеликі жести можуть мати великий вплив, а скрам якраз і зосереджується на тому, щоб систематично закладати ці дрібнички у підмурок успіху. Лише по одній за раз, і ви дійсно зможете змінити світ. Я збираюся дати вам набір інструментів для вимірювання щастя вас самих і вашої команди, компанії, родини, а також будь-якої організації, з якою вам трапиться мати справу. Це скрам. Забудьте вправи на побудову довіри, а натомість просто будуйте її кожного дня. І я хочу, щоб ви це вимірювали. Недостатньо думати, що люди щасливі. Треба, щоб ви стали в цьому експертом. Обчислюйте щастя і порівнюйте його з продуктивністю. Якщо щось не сходиться, це вказує на проблему. Чудово ходити з вашою командою на пиво, але це не принесе компанії багато користі, якщо не втілиться в дійсно кращу продуктивність. Є багато людей, з якими я проводжу час задля розваги, але що щодо моєї команди, я хочу, щоб цей соціальний аспект вів безпосередньо до продуктивності, і так воно і виходить. Розрахунок щастя. Як же зробити щасливими самих себе, наших працівників, колег по команді? Як перетворити це щастя на більшу продуктивність і прибутки? Щоб відповісти на ці запитання, потрібно повернутися до Тойота та хрестового походу Таїчі Оно проти марнування. Мета позбутися цієї проблеми привела його до ідеї безперервного покращення. Недостатньо досягти певного рівня продуктивності і залишатись там. Ідея полягає в постійній перевірці ваших робочих процесів на предмет їх вічного покращення. Досконалі, звичайно, немає меж, але кожен здобуток у цьому напрямку має значення. Як і роботу та час слід розбивати на керовані частини, покращення треба нарізати на окремі окремі кроки. У японській мові для цього є спеціальне слово кайдзен безпередне покращення, що невеличке можна зробити просто зараз, щоб покращити вашу роботу. У скрам це розглядається наприкінці кожного спринту під час того, як я називаю це ретроспективою. Спочатку члени команди показують, чого вони досягли протягом останнього спринту, що в них виконано, та може потенційно бути представлене клієнтам для відгуку. А потім вони сідають і думають, що прийшло добре, що могло прийти краще краще та що можна покращити у наступному спринті? Яке покращення робочого процесу вони як команда здатні запровадити просто зараз? Щоб бути ефективною, ця зустріч потребує певної емоційної зрілості та атмосфери довіри. Головне пам'ятати, що ви не шукаєте когось винного, а розглядаєте можливі недоліки процесу. Чому це сталося саме так? Чому ми це пропустили? Що може зробити нас швидшими? Дуже важливо, щоб люди брали на себе відповідальність за свою роботу і її результати як команда та шукали рішення як команда. Водночас люди повинні мати мужність порушувати питання, які дійсно їх турбують, орієнтуючись на пошук рішення, а не звинувачення. А решта команди повинна мати зрілість слухати відгуки, сприймати їх і шукати розв'язання, а не займати оборонну позицію. У циклі Демінга плануйте, робіть, перевіряйте, дійте. Ретроспективна зустріч це частина перевіряйте. Головне дістатись кроку дійте, кайдзен, який дійсно змінить робочий процес та зробить його кращим наступного разу. Недостатньо лише ділитись відчуттями потрібно мати змогу діяти. Найкраще виявлений мною спосіб досягти всього цього базується на тому, що я називаю показником щастя. Це простий, але дуже ефективний спосіб зрозуміти, де має бути кайдзен, а також який кайдзен зробить людей найщасливішими. Я вже використовував його, досягши дуже непоганих результатів. Ось як це працює. Наприкінці кожного спринту кожен член команди відповідає лише на декілька питань. Перше, як ви почуваєтесь щодо своєї ролі в компанії за шкалою від 1 до 5? Друге, як ви почуваєтесь щодо компанії в цілому за тією самою шкалою? І третє, чому ви так вважаєте? Четверте, яка одна річ могла б зробити вас щасливішими у наступному спринті? І все. Це можна зробити лише за кілька хвилин. Кожен член команди по черзі висловлює свої думки, що викликає дійсно глибоке обговорення. Разом команда зазвичай доходить до кайдзену доволі швидко. Цей метод виявляє найважливіші моменти для кожного члена команди, а також робить те, що вони вважають найважливішим для компанії. А тепер ключовий момент: команда бере це одне головне покращення та робить його найважливішою річчю, яку слід зробити у наступному спринті зі вступними випробуваннями. Як ви доведете, що покращення досягнуто, потрібно визначити, що таке успіх, чітко і доступно, щоб у наступній ретроспективі спринту було дійсно легко побачити, чи досягли ви кайдзену. Кілька років тому я вирішив розширити свою компанію Scrum Incorporated до консультаційної агенції з повним набором Scrum послуг. Ми відстежили нашу швидкість і виявили, що кожного однотижневого спринту виконуємо завдань приблизно на 40 балів. Після запровадження показника щастя одразу виявили, що наші сюжети не досить добрі, вони не були достатньо підготованими, не мали визначення готовності та були надто розпливчастими. Я попрацював над цим і ми почали писати кращі сюжети. Але протягом наступного спринту вони все ще були недостатньо добрими. Це відображали наші оцінки щастя. У третьому спринті виникла нова проблема. Ми взялись і за неї. Так і пішло. Усього за кілька тижнів наша швидкість збільшилась із 40 балів за спринт до 120. Ми потроїли продуктивність, просто питаючи, що може зробити людей щасливішими. Як результат, наші клієнти також стали щасливішими, а наші прибутки різко підскочили. Усе, що треба було для цього зробити, почати питати в команди, що може зробити вас щасливішим щасливішими, а потім давати їм це. Ми зобразили ці дані на графіку, наклавши їх на час, і побачили кілька надзвичайно цікавих моментів. Як генеральний директор, я зосереджений на тому, що може статись у майбутньому з нашими прибутками, зростаннями і продуктивністю. І от що я виявив: на відміну від фінансових показників, показник щастя є прогностичним. Фінансові дані показують, що було в минулому, але коли ви питаєте людей про їхнє щастя, вони дійсно проєктують майбутнє. А коли вони думають про своє щастя в компанії, то починають проєктувати свої думки про діяльність компанії. Як результат, ви отримуєте сигнал про проблему до її виникнення якщо приділяти достатньо уваги тому, що каже вам ваша команда, можна вживати заходів і виправляти ситуацію до того, як вона перетвориться на проблему. На графіку нижче, наприклад, падіння рівня щастя передує падінню швидкості чи продуктивності на кілька тижнів. Якщо дивитись лише на продуктивність, ви не побачите негараздів, доки вони не зваляться вам на голову, наче гірський обвал. Але побачивши по всій команді падіння щастя, навіть за умови зростання продуктивності, знайте, що у вас проблема, якою слід зайнятися, причому якнайскоріше. Робіть усе видимим. Що це за речі, які дійсно роблять людей щасливими? Це ті самі речі, які роблять команди видатними: автономія, майстерність і мета. Або якщо взяти ширше, це здатність контролювати вашу власну долю, відчуття, що ви станете кращим в чомусь, і знання, що ви служите чомусь більшому, ніж самим собі. Але існують також деякі прості конкретні кроки, які може зробити керівництво, щоб культура компанії заохочувала ці якості. Одним із елементів скрам, що часто передує досягненню автономії, майстерності і мети, є прозорість. Ідея полягає в тому, що має не бути жодних таємних інтриг, прихованих мотивів, нічого за лаштунками. Надто часто в компанії буває насправді неясно, хто над чим працює чи як щоденна діяльність кожного працівника наближає спільні цілі. Запускаючи скрам, я багато думав про закони, які один мій добрий друг намагався включити в законодавство штату Колорадо, так звані закони сонячного світла. Вони вимагали, щоб усі публічні зустрічі були відкритими, усі записи доступними для громадськості, а також щоб нічого не відбувалося за зачиненими дверима, нічого не приховувалось. Ось чому в скрам будь-хто може прийти на будь-яку зустріч. Будь-яка зацікавлена особа може спостерігати за щоденним стендапом чи відвідати огляд спринту. Я прагнув зробити все відкритим, а це може лякати деяких людей. Розповім про Patient Keeper, е, компанію, яка розробляє портативну апаратуру для лікарень і лікарів. Коли вони найняли мене, я ж одразу застосував до їхнього виробничого процесу систему Scrum. Я сказав розробникам, що тепер всі мають знати все, що відбувається в компанії. Вони ж настільки звикли до різних обмежень, що злякались нового рівня прозорості як чергового підступного плану керівництва. Довіртесь мені, переконував я, це не використовуватиметься вам на шкоду чи з метою покарання. Це піде лише всім на користь. Як я вже казав, командна продуктивність цікавить мене значно більше за індивідуальну. Командну продуктивність можна подвоїти за місяць, а індивідуально ну, на це може піти рік. А як щодо цілого гурту окремих людей, цілого підрозділу, цілої компанії, тут потрібна вічність. Тому для зосередження на покращенні команди я використовую прозорість. І я вважаю, що зазвичай команда сама здатна розв'язати проблеми з індивідуальною продуктивністю своїх членів. Адже команді відомо, хто що робить, хто допомагає, а хто шкодить, хто веде команду команду вперед, а хто тягне її назад. Тому в скрам усе на виду. У моїх компаніях усі зарплати, усі фінансові звіти, усі витрати відкриті кожному. Я ніколи не міг зрозуміти, навіщо комусь тримати інформацію в таємниці, окрім як для посилення власного індивідуального впливу або підтримки в людях інфантилізму. Особисто я хочу, щоб адміністративний асистент міг прочитати звіт про прибутки і збитки і точно зрозуміти його внесок у це. Я хочу, щоб усі співробітники компанії прагнули до єдиної мети, коли люди не володіють усією повнотою інформації інформації щодо проекту це лише всіх затримує. Крім того, це породжує підозру і недовіру, ділить компанії на великих людей, які в курсі справ, і рядових трудях, які лише виконують окремі частини якогось таємничого плану, не в змозі зрозуміти його суті. Повна дурня. Якщо ви не можете довіряти тим, кого наймаєте, щоб разом виконувати спільну роботу, то наймаєте неправильних людей і створюєте систему, у якій із самого початку закладено провал. Найкращою візуальною репрезентацією цієї ідеї, тим, що ви побачите в в кожній кімнаті Scrum команди по всій планеті є Scrum дошка. Сьогодні існує програмне забезпечення, здатне виміряти що завгодно, надати вам будь-які показники і аналізи. Але Scrum дошка являє собою просто купу стікерів на лекційній дошці. Вона має три рівні статусу завдань: виконати, виконується і виконано. Коли хтось підписується на якесь завдання, всі знають, хто над чим працює, і всі знають, коли його виконано. А завдяки тому, що дошка має стікери, які репрезентують усе, що треба виконати за один спринт, усі знають, як цей спринт буде просуватися. Будь-хто може зайти до кімнати, глянути на дошку і отримати точну інформацію про прогрес команди. Оскільки члени команди точно знають, що вже виконано, а поки що що ні, вони можуть регулювати свою роботу. Вони знають, що мають робити, і розуміють, що колеги проблема, якщо завдання не переходить у колонку виконано надто довго. Як тільки з'являється прозорість, команда може самоорганізуватися для подолання проблем, що стають очевидними. У компанії Patient Keeper, прозорість, яка спочатку так налякала працівників, цілком себе виправдала. Оскільки вся робота була прозорою, ми мали змогу координувати завдання між багатьма командами. Усі завжди точно знали, над чим працюють інші. Вони могли підтримати один одного, якщо хтось затикався на перешкоду. Е, один розробник міг скористатися розв'язанням проблеми, яке запропонував інший, навіть якщо вони були із різних команд. Продуктивність у компанії зросла більш ніж у четверо. Ми випускали 45 нових версій серійного спеціального програмного продукту підприємства на рік. І не якогось там Angry Birds, а програм, установлених у великих лікарнях, від яких залежить людське життя. Завдяки прозорості всіх процесів ми змогли вивести свій продукт на ринок швидше за всіх у світі. Ось на що здатне сонячне світло. Коли я ж пішов із Patient Keeper, нове керівництво вирішило, що Scrum більше не найкращий спосіб управління проектами. Результат випуск продукції скоротився із 45 разів на рік до двох. Прибутки впали з 50 мільйонів доларів до 20 25, а плинність кадрів, яка була меншою за 10%, підскочила до понад 30%. Повернувшись до традиційної корпоративної поведінки, видатна компанія знову стала посередньою, доставляючи щастя. Однією з компаній, що розглядає щастя як основу своєї корпоративної культури, є Запос. Це просто дико успішний вебсайт переконав людей робити те, що багато хто вважає неможливим купувати взуття через інтернет. Генеральний директор компанії Тоні Шей написав про це книжку, доставляючи щастя. Тоні пише про унікальну культуру запос, засновану на тому, щоб приносити позитивні емоції клієнтам. Виявляється, зробити клієнтів щасливими можуть щасливі люди на іншому кінці телефонного дроту. У розмовах із керівництвом запос часто можна почути слово зв'язок. Проведене ними дослідження показує, що чим більше люди пов'язані з іншими в процесі роботи, тим вони щасливіші, а також зрозуміло більш продуктивні і інноваційні. Тому керівництво вирішило спеціально створити ці зв'язки не лише в межах однієї команди чи відділу, але й по всій компанії. І не лише між людьми одного рівня, але й між різними рівнями від віце-президентів до простих бухгалтерів. Вони роблять це за допомогою засобів водночас простих і складних. Наприклад, фізично заохочують випадкові зустрічі. У будівлі компанії багато виходів, але всі вони зачинені, крім одного, що змушує людей входити і виходити крізь одні і ті самі двері. Ідея полягає в тому, що коли коли люди буквально натикаються один на одного день в день, вони скоріше налагоджують та розвивають зв'язки між собою. Інший приклад стосується способу занурення людей у культуру за пост. Кожен працівник від вантажника до директора має пройти те, що Кріста Фолі, старший менеджер відділу кадрів, називає курс молодого бійця. Протягом чотирьох тижнів кожен працівник проходить тренінг щодо роботи в компанії, а також її корпоративної культури. По суті, це є другим відсівом у межах прийняття на роботу до запос. Навіть після отримання пропозиції роботи ви маєте довести, що здатні вібрати у себе цю культуру. Результати, за словами Фолі Деовижні, ці зв'язки співробітників, налагоджені за час проходження курсу, залишаються з ними протягом усієї їхньої кар'єри. Тренінг спеціально доволі напружений. Люди мають з'являтися о 7 ранку, тяжко працювати працювати, дотримуватись дедлайнів і складати тести. Але це працює. Ті, хто його проходить, підтримують стосунки не просто місяцями, а роками, організовуючи зустрічі старих друзів та спільні пікніки, щоб не втрачати зв'язки е, одне з одним. Це перетворюється на велику родину, каже керівник запоса Рейчел Браун. Ви запрошуєте колег додому проводити із ними дозвілля. Є ще один спосіб, яким запос підтримує щастя своїх людей. Компанія дає співробітникам можливість для навчання і професійного зростання. Там майже завжди віддають перевагу найму, так би мовити, зсередини. Скажімо, відкривається вакансія у відділі кадрів, яку бачить хтось із бухгалтерії, кому завжди подобалась такого роду робота. Цю людину, яка цікавиться кадровими питаннями, запросять на практику, яка там називається учнівством. Це дасть працівникові можливість побачити, чи дійсно йому подобається така робота, а менеджеру чи добре той вписується в команду. Компанія також пропонує безкоштовні заняття, які проводять інші співробітники з основ фінансів, кодування для початківців тощо. У запос турбується про те, щоб люди зростали над собою та в межах компанії. Як я вже згадував у розділі 3, описуючи команди, коли люди хочуть зростати, вони хочуть ставати кращими у тому, що роблять, і знаходити в чомусь, е, в чому можуть ставати ще кращими. Ідея полягає в тому, що набуття майстерності в роботі мотивує людей, даючи їм шанс спробувати різні сфери діяльності, запос підтримує ще щастя, піднесення та зацікавлення співробітників. Для багатьох, хто не знав раніше нічого, крім традиційної кар'єри, така корпоративна культура може стати просто таки ковтком свіжого повітря. Усю мою кар'єру е, до запос я переважно була зосереджена на доборі персоналу, каже Фолі. За її словами, це була одноманітна робота, на якій вона просто професійно вигоряла. Перехід до запос надав їй нових сил. Сьогодні про культуру цієї компанії вона каже так: завдяки їй я почала отримувати задоволення від своєї роботи. Саме цього і прагне запос пост. Саме цього має прагнути будь-яка компанія. Саме цього хочу і я. Люди мають із радістю йти на роботу. Це змінює їхній світогляд від роботи на компанії до роботи з моєї компанії. Е, деяким людям важко прийняти такий світогляд, тому запос і зосереджується на внутрішніх підвищеннях. Там виявили, що людям, які приходять у компанію зовні, особливо на вищі керівні посади, доволі нелегко пристосуватись до їхніх порядків. Ми поєднуємо в собі підприємницьке і інноваційне, каже Фолі, але це лише половина справи. Другою половиною є співпраця. Компанія прагне, щоб її співробітники працювали разом, підтримуючи дружні стосунки по всій організації. Іноді це відходить від стандартів корпоративної культури. Один начальник відділу сказав мені: я ніде не заявляю свою посаду. Ми вважаємо, що як група здатні працювати значно краще. Дуже часто в компаніях можна побачити менеджерів, які хочуть керувати своїм напрямом без прозорості і співпраці. Вони створюють динаміку типу ми проти них, проводяться лінії розмежування, і на ваших очах різні підрозділи починають плести один проти одного інтриги просто таки в середньовічному макіавельському дусі. Тільки уявіть, наскільки продуктивнішою могла б стати ваша компанія, якби всі в ній працювали разом заради спільної мети. Подумайте про місце, яке всі вважають моєю компанією, де кожного дня є шанс стати кращим, щось удосконалити, навчитись чогось нового. Натомість більшість корпорацій чомусь е, створюють середовище, де люди більше зайняті внутрішніми іграми, ніж отриманням користі. У запост, якщо ви не вписуєтесь у команду і культуру, то не підходите для компанії. Їхня річна плинність кадрів складає 12%, причому найбільше вона спостерігається у довідковій службі. Це тому, що вони звільняють людей, які не горять пристрастю задовільняти потреби клієнтів. Запос розглядає цю службу як обличчя компанії, де слід дотримуватись високих стандартів роботи. Керівництво готове виявити гнучкість у багатьох моментах, але не в цьому. Мені доводилось бачити таку саму динаміку в багатьох командах. Деякі із їхніх членів можуть мати спеціальні знання, вміння, навички, які вони оберігають, неначе скнари. Вони вважають ці знання гарантією своєї успішної роботи, а скрам шляхом ретроспектив критеріїв та прозорості висвітлює таку поведінку майже миттєво. Усім одразу стає очевидно, де перешкоди та джерела марнування. Коли я приходжу в компанію, то кажу таким людям зі звичками скнар, що їм не дозволено розкіш тримати команду та всю компанію в заручниках. Вони можуть або змінити свій світогляд, або піти працювати в якесь інше місце. Компанія запос показала, що чим вища посада, на яку приходять нові співробітники, тим більше однотипне їхнє мислення, а отже, тим складніше їм відмовитись від звичних способів роботи роботу. Скрам е, дає людям систему, яка дозволяє це робити. Він забезпечує структуру всієї організації спрямовано на досягнення спільної мети. Його стовпами є прозорість, командна робота і співпраця. Багато компаній сьогодні вітаються з філософією, а ті, хто цього не робить, неминуче програють. Сайт Запос пройшов шлях від 1,6 мільйона доларів продажів у 2000 році до понад мільярда у 2008. Це відповідає рівню зростання у 124% щороку протягом 8 років поспіль вчитель. Не знаю, як ви, але я вважаю це доволі переконливим аргументом за забезпечення щастя людей. Іскрам є якраз тим інструментом, яким ви можете для цього скористати. Лопайте щасливу бульбашку. При цьому всьому щастя, принаймні те, про яке говорю я, не самовдоволеність. Радше воно має зовсім протилежний сенс, позитивне і пристрасне захоплення. Як каже Кріста Фоліс за Запос, щастя надзвичайно далеке від пасивності. Я з радістю йду на роботу. Замість заохочення вас стати самовдоволеними, наша позитивна та надихальна культура підштовхує вас працювати наполегливіше. Вони просто відсіюють тих, хто вважає, що працювати у щасливій компанії означає не працювати. Їм потрібні люди, яких радість від роботи вестиме вперед. І вони в цьому не самотні. Журнал Harvard Business Review присвятив щастя весь свій номер за січень-лютий 2012 року. Там виявили, що єдиний шлях до щастя працівника, яке також іде на користь зацікавлених осіб, пролягає крізь відчуття задоволення від добре виконаної важливої роботи. Ми маємо прагнути не лише зробити співробітників щасливими, але й так, щоб це щастя походило від досягнення видатних результатів. Коротше кажучи, ми маємо заслужити пристрасну прихильність наших співробітників співробітників до місії та успіху компанії, допомагаючи їм заслужити пристрасну прихильність клієнтів. І ця пристрасна прихильність дає відчутні переваги. Щасливі співробітники не прогулюють, працюють інтенсивніше і не лише не йдуть із компанії, а й приваблюють інших, таких як вони, які поділяють той самий настрій. У статті для Harvard Business Review Грентхен е, Шпрайцер та Крістін Порет вирішили не називати цих людей щасливими через асоціацію із самовдоволеністю. Натомість вони назвали їх квітучими кращими. Вони виявили, що ці люди працюють на 16% кращих за своїх колег, на 125% менше вигорають і на 32% більш віддані компанії та на 46% більше задоволені своєю роботою. Вони беруть менше лікарняних, менше ходять до лікарів і частіше отримують підвищення. Спільним для цих квітучих якраз є те, е, про що я пишу протягом усього цього розділу. Кожен із них сповнений життя і пристрасті, і кожен прагне вдосконалити свою майстерність, чи то член екіпажу літака, чи то помічник офіціанта в ресторані. Що може зробити компанія для створення атмосфери, в якій люди квітуватимуть? Менеджери можуть заохочувати автономію, дозволяючи людям приймати власні рішення про свою роботу. А ще вони можуть слідкувати, що співробітники були в курсі усіх справ, як вони кажуть. Працювати в інформаційному вакуумі нудно і нецікаво. Менеджери також повинні мати нульову толерантність до нечемності та ніколи не дозволяти працівникам отруювати корпоративну культуру образами чи неповагою. Нарешті вони мають давати швидкі і безпосередні відгуки про роботу і поведінку підлеглих. Скрам дає людям усі ці речі. Він налаштований на їхню реалізацію, особливо за допомогою безпосередніх відгуків, які приходять щодня під час стендапів і висвітлюються ретроспективами спринту і показником щастя. Проте є одна небезпека, про яку я хотів би сказати. Вона цілком реальна, навіть трапляється досить часто, щоб я витратив чимало часу на її вивчення. Мова йде про утворення так званої щасливої бульбашки. Зазвичай це відбувається після досягнення команди якогось величезного успіху чи різкого підвищення її продуктивності за рахунок використання скрам. Програм члени команди діяли самоорганізовано і тепер відчувають гордість за свій прогрес. І в цей час може виникнути самовдоволеність. Вони собі кажуть: ось ми досягли такого покращення, що більше не маємо до чого прагнути. Вони, так би мовити, виходять на плато продуктивності і доволі скоро після цього припиняють показувати чудові результати. При цьому вони достатньо майстерні, щоб деякий час жити у цій уявній щасливій бульбашці, що відділяє їх від неприємної правди. Вони не усвідомлюють, що безперервне покращення означає саме безперервність, ніколи не зупинятись. Коли я був пілотом-винищувачем, ми часто казали, що після трьох тисяч годин нальоту треба звільнятись, бо людина стає самовдоволеною, а це може вбити. Е, хоча самовдоволена команда в бізнесі, можливо, ризикує менше, її поточна продуктивність явно перебуває в небезпеці. Самовдоволеність часто виявляється в подібних коментарях. Ми заслуговуємо на відпочинок, ми його заробили. І тут або окремі члени команди цінують свій командний дух і щастя настільки високо, що не хочуть ними ризикувати, або вони бояться змінюватись самі, вважаючи, що не потрібно змінювати те, що працює і так. Оскільки саме тут принципи скрам можуть дати збій, такі щасливі бульбашки є однією із найбільших моїх пересторог. Я бачив це не раз і не двічі. Команда може використовувати все, чого вчить скрам: розставлення пріоритетів, однозадачність, багатофункціональність, огляди роботи, але її покращення припиняється. Дуже часто вони стають значно кращими, ніж були до вивчення в скрам, мають успіхи, які це доводять, але спочивають на лаврах. Вони кажуть, нам не треба якогось іще покращення. Це нагадує мені Олімпійську збірну США. США із баскетболу 2004-го. У тій команді були чудові гравці, згадати лише Леброна Джеймса, Тіма Данкана та Алена Айверсона. Причому команда Сполучених Штатів мала історію не просто перемог, а домінування в спорті, особливо після того, як брали участь в Олімпіаді, дозволили професійним гравцям. Ці американські баскетболісти знали, що вони найкращі. Ось тільки найкращими вони не були. Вони програли більше матчів ніж будь-яка олімпійська збірна США з баскетболу за всю історію. Вони програли Литві. Їхня гордість та самовдоволеність довели їх до падіння. Виявилось, що вони жили у щасливій бульбашці. Отже, як лопнути таку бульбашку, перш ніж ваші гравці заганблять свою країну в прямому телеефірі на очах у мільярдів людей? Першим кроком є усвідомити проблему, чому я й хочу, щоб команди вимірювали свою швидкість кожного спринту. Я хочу знати їхній рівень змін. Якщо там немає позитивного зростання, я розумію, що ми котимось донизу, і у виправленні цього покладаюсь на скрам-майстра. Він має бути здатним побачити проблему і винести її на розгляд команди. Дуже важливо, щоб хтось ставив складні запитання. По суті, вам потрібен шекспірівський мудрий дурень. Що за порода в тебе та твоїх дочок? Їм хочеться, щоб мене відшмагали за те, що я говорю говорю правду, а ти хочеш, щоб мене відшмагали за те, що я брешу. А то ще, бува, шмагають мене за те, що я держу язик за зубами. Король Лір. Це людина, яка ставить незручні запитання чи підіймає незручні істини. З такими працівниками не завжди легко мати справу, бо їх можуть вважати джерелами проблем або не частиною команди, але їх просто необхідно культивувати і використовувати. Мабуть, найкращим прикладом є всім нам знайомий класичний твір Ганса Крістіна Андерсена Нове вбрання короля. Як ви, мабуть, пригадуєте, жив собі колись король, який настільки обожнював гарний одяг, що мав різне вбрання на кожну годину дня. Якщо він комусь був потрібен, потрібен, то шукати перш за все треба в е, гардеробні. Одного дня до цього монарха з'явилися два пройдисвіти, які заприсяглися, що вміють шити чарівне вбрання, таке гарне, що аж невидиме для людей, непридатних для своїх посад. Король, звісно, поспішив замовити їм це вбрання. Вони вимагали видати їм найтоншого шовку для ткання, але ткали лише повітря, а коштовну матерію заховали у свої торби. Через деякий час король прийшов перевірити, як просувається справа, і нічого не побачив. Пам'ятаючи, що тканина невидима, для непридатних займати свої посади, він розхвалив обнову, назвавши її найкращим з усього коли-небудь баченого. Він спитав думки своїх радників, але ті на всі лади стверджували, що матеріал чудовий. Один закінчив закінчення роботи е, шахраї попросили короля зняти весь його старий одяг, а натомість удали, що одягають його в нове брання. Почувши захоплені відгуки своїх придворних, король вирішив пройтися в такому вигляді через усе місто, аби показати чарівне вбрання людям. Ви пам'ятаєте, як закінчується ця історія? Ніхто не хотів говорити про голизну короля, адже це означало б їхню невідповідність займаним посадам. Тому королівська процесія рухалась далі і далі вулицею, аж доки якась дитина не закричала: Але ж він голий! Спочатку батько дитини не цикнув на неї, але потім, побачивши, е, почавши із шепоту і закінчивши повний голос, усі мешканці міста стали кричати: Та ж він зовсім голий. Хоча король і боявся, що народ каже правду, він вирішив витримати всю процесію. А придворні йшли за ним і вдавали, що несуть шлейф, якого й не було близько. Мудрий дурень, як та дитина, це особа здатна побачити, що загально прийнята істина є просто загальною ілюзією, а насправді король баштанів. Тому, якщо у вас є такі дурні, плекайте їх. Існують також інші способи лопнути щасливу бульбашку, наприклад, вливання свіжої крові і втручання керівництва у компанії. Проте, за своєю суттю, це те саме підведення команди до лиця реальності, якої вони, можливо, не хочуть бачити. На щастя, оскрам усе прозоре, скільки команда виробляє, якість її роботи, наскільки щасливий клієнт. Однією з переваг скрам є те, що він робить незручне видимим, причому швидко. Натомість традиційні команди і організації можуть безтурботно зробити крок у прірву, а потім дивуватися, що могло піти не так. Вони надто довго не отримують ефективного відгуку від ринку та один від одного. Щасливі сьогодні, щасливі завтра. Психологи, включно з професором Бен Шагаром із Гарвардом, стверджують, що одним із способів аналізу ставлення людей до навколишнього світу є запитати, чи приносить їм їхня робота щастя сьогодні та чи приноситиме завтра. Я виявив, що це корисна точка зору на внутрішній клімат компанії. За словами Бен Шахара, е, люди зазвичай поділяються на чотири типи. Перший гедоністи, які роблять те, що приносить їм щастя просто зараз. Завтра? Про завтра подбаю завтра. Я хочу насолоджуватись сьогодні. Я бачу такий тип поведінки у багатьох стартапах. Купа людей у мовному гаражі просто робить те, що робить. Бо це круто і весело, але про налагодження стабільного виробництва ніхто особливо не задумується. Думками про те, як ця штука працюватиме через місяць, не кажучи вже про рік, вони голову собі не забивають. Зазвичай закінчується тим, що інвестори цих хлопців починають турбуватися, тому вони наймають купу менеджерів, щоб е, пасти це стадо хакерів. І раптом хакери помічають, що безтурботний світ, яким їм їм так подобався, накрився мідним тазом. З'явились різноманітні правила, тести, звіти. Це вже не весело сьогодні, і, схоже, не буде весело ніколи. Тепер їх можна назвати нігілістами. Далі йдуть ті, яких зазвичай кидають на керівництво складними ділянками для розв'язання проблем. Вони готові працювати по 80 годин на тиждень і змушувати робити це інших, бо сподіваються, що пізніше їх за це підвищать і вони стануть щасливішими. Звичайно, коли їх таки підвищують, вони просто отримують новий головний біль, виправляти який доводиться довше. Вони насолоджуються цими щурячими перегонами. Четвертий тип є якраз тим, що якийсь крам усіляко намагається відшукати і плекати. Це люди, які роблять щось цікаве сьогодні, але дивляться у краще майбутнє і переконані, що весело і цікаво буде завжди. Такі люди рідко стиска... стикаються із вигоранням або втратою ілюзій. Вони залишають негативні відчуття щодо роботи гедоністам, нігілістам і любителям щурячих перегонів законів, які прагнуть загнати всіх у стрій. А Скрам пропонує єдиний світогляд, який стимулює. Коли всі працюють разом, команда допомагає гедоністові дивитися у завтрашній день, переконує нігілістів існування майбутнього без ниття і говорить менеджерам, які застрягли у нескінечній колотнечі, що є дійсно кращий спосіб. Ось чому я запровадив у моїй компанії показник щастя. Він дозволяє команді допомагати її членам ставати кращими. Він систематично, обережно, поступово усуває причини нещастя. Він дає дає людям наснагу змінюватись і стимул для цього. Пам'ятаєте фундаментальну помилку атрибуції, коли вас оточують гімнюки, шукаєте не поганих людей, а погані системи, що винагороджують їх за таку поведінку, а потім використовуєте показник щастя, щоб їх виправити. У старших класах чи коледжі багато хто з нас вивчав ієрархію потреб американського психолога Абрагама Маслоу. У ній у формі піраміди викладено потреби, про які люди дбають передусім, а потім ті, чия нагальність збільшується у міру задоволення нижче інших. В основі піраміди лежать фізіологічні потреби: повітря, вода, їжа, одяг, прихисток. Якщо ми не маємо цього, то навіть почати не можемо думати про все інше. Наступним шаром є безпека, не просто фізична і фінансова, але й гарантія доброго здоров'я. Дуже важливо мати певний доступ до медичного забезпечення. Цікаво, що багато людей на цьому і зупиняються, навіть попри те, що наступний шар містить безумовно потрібні речі, які суспільство часто ігнорує: любов і належність, зв'язок, про який так багато говорять у запорі ос. Вище розташована проблема в самооцінці і повазі від інших. А на самісінькій вершині піраміди потреба у повному розкритті потенціалу людини. Маслом найбільше цікавив оцей верхній шар, на якому також зосереджений іскрам, допомога людям досягти особистісного зростання та самореалізації. Підіймаючись по цій піраміді, люди стають не просто щасливішими та більш реалізованішими, але й ефективнішими та більш інноваційними. Вони отримують змогу досягти надзвичайності. Я зараз майже бачу бачу, як ви киваєте головами, бо всі ми відчуваємо цю піраміду спинним мозком, навіть якщо хтось із нас ніколи глибоко не розбирався в її значенні. Штука в тому, щоб піднятися до цих захмарних висот і зуміти точно простежити це. Якщо ви керуєте підприємством, то, мабуть, вимірюєте свої досягнення прибутками і зростаннями. Якщо намагаєтесь допомогти хворим, то, мабуть, вимірюєте їх кількістю тих, що залишились жити. Якщо намагаєтесь змінити світ, то, мабуть, вимірюєте їх величиною впроваджених змін. Якщо ж просто прагнете виконати перегляд, перелік справ вашої дружини, досягнення, мабуть, вимірюється кількістю вихідних вільних для риболовлі. Недостатньо просто бути щасливими. Щастя має приносити результати. Усі складники скрам об'єднуються якраз навколо допомоги людині у цьому. У чому головна хитрість у розставленні пріоритетів. Детальніше про це ми поговоримо у наступному розділі. Що треба запам'ятати? Це шлях а не пункт призначення. Справжнє щастя у процесі, а не в результаті. Дуже часто ми винагороджуємо лише результати, але насправді маємо заохочувати прагнення людей до надзвичайності. Щастя це найкращий вітамін. Воно допомагає вам приймати розумні рішення. Крім того, коли люди щасливі, то більш творчі, рідше звільняються з роботи та частіше досягають просто неймовірних результатів. Обчислюйте щастя. Недостатньо просто почуватися добре, потрібно вимірювати це відчуття і порівнювати його з реальною продуктивністю. Інші показники дивляться в минуле. Щастя ж демонструє майбутнє. Ставайте кращим кожного дня і вимірюйте це. Наприкінці кожного спринту члени команди мають обирати одне маленьке маленьке покращення або кайдзен, яке зробить їх щасливішими. І це має бути найважливішою річчю, якої вони досягнуть у наступному спринті. Таємність отрута. Не має бути нічого таємного. Усі мають знати все, включно з інформацією про зарплати і фінансові справи компанії. Прихованість потрібна лише людям, які керуються власними, а не командними інтересами. Робіть усе видимим. Заведіть дошку, що показуватиме всю роботу, яку потрібно виконати, над чим уже працюють і що наразі виконано. Усі мають бачити ці дані і оновлювати їх кожного дня. Щастя це автономія, майстерність і мета. Усі хочуть контролювати власну долю, ставати краще. Кращому своїй роботі, служити меті вищій за них самих. Лопайте щасливі бульбашки, не ставайте настільки щасливими, щоб почати вірити у власне марення. Не забувайте порівнювати щастя з продуктивністю і в разі виявлення невідповідності будьте готові діяти. Самовдоволеність це ворог успіху.